Lum diodoi contra la coronaviruso. UV lum tecnico povas esti usata por la desinfecto de surfazoi. Esploristoi en Tirolo profitis de longiara sperto pri la tecnico. Higieno appena o tiel mal ofte estis apresata kiel en la coronavirusa jaro du mil Tio ancao mult loce changas la demandadon pri productoi, same en attenditai campoi. Tiel ce productantoi por lumigiloi en Tirolo, clientoi demandis pri forte pri uvo lum tecnico por desinfecto. Char ion tian la firmao ne povis offerti, oni contactis esplor centron en la cef urbo de Tirolo, Innsbruck. Tie oni disvolvas cadre de esplor proiecto plei diversain applicablezoin por lum diodoi. Tiuin esploroin ni jam comencis antau quelcae iaroi, char loedo technicoi estas science utilai. Tamen, en bioscienzoi multai applicantoi de loedo technologio ancorau tre malmulton scias, malcasas unu e la tieai esploristoi. Plei multae sciencistoi utiligas lum fontoin por siai experimentoi, sed iline scias cio casigas malantau tio. Ni volas pro tio applici nian facan scion en la campo de loedo por disvolvi cun partneroi e la scienzo e lumigain metodoin, precipe por la laboratorio. Lum diodoi havas multain avantagioin, compare cun aliai lumigai elementoi. La ondo longo estas precise definita tra la tuta gamo de la spectro. Protio oni pli precise priradias, per loedo, la prilumigatan obiecton, cae tute en la desirata coloro cae helezzo, contraue al lum bulbo. Lum diodoi esta simple, cae rapide reguligeblai en sia intensezzo, diras la esploristo. Por tiai specialai apparatoi, por la scienza campo, ne existas granda productanto, nur diversai malgrandai productantoi faras ion tian tio estas nicia prancio de la economio. La applic eblezoi tamen estas mult flancai, en la medicino, en genetico, farmacio, au en biologio. Exemple, esploristoi disvolvis loedo technologion por applico en fotobioreactoro. Fungoi cae plantoi estas lumigatae cae la biologoi tiam observas, ciel la reagoi, pri diversae lum intensetsoi, cae ondolongoi, resultas. La esplor centro prilaboras ancau demandoin el la economio, ciel la cititan commission prilumigado cae higieno. Che uvo lumo havas desinfectan efficon, tion las cienzo jam de longes cias, confessas la estro de la esplor centro. Sed nun, ecte la passinta iaro, estas habeblai lum diodoi sur base de ultraviolo. Ecte la momento, ciam tio tecnologio estis alierebla, oni en Innsbruck commensis ci concernain in experimentoin. La esploristoi commense occupigistes infecte elimini la aparte obstinan noroviruson per uvo lumo. Tial on iam plene occupigis pri la virusa temo, ciam la pandemio alvenis en Austrio. Tial eblis cune cun aliai partneroi disvolvi unuan producton, ciu iam comence de aprilo estis testata en la practica campo, nome uvo desinfecta installajo por aceto charoi. En la applicado en la ciutago, la stiencistoi mal privolis el trovi ciù la tecnologio funccias, set precipe ciel la usantoi successas applicigin. Oni jam sciis che ciui virusoi estas neni geblai sur surfazoi per uvo lumo. La testo estis successa, cae nun iam funccias la seria productado. Granda austra comercisto prinu trajoi volas applici la technicon en la tuta lando. En la esplor centro, oni nun ancaudis volvis uvo desinfectan keston je diversae grandezoi, por materialoi, por ciui humida desinfecto ne estas tauga exemple por tento surrogatai elementoi, juveloi, cae technicai apparatoi. Cae la cesto estu applicata tie, cie la desinfecto de obiectoi estas aparte urgia, en hospitaloi, flegeioi, cae infan varteioi.